75394-fatvo. Rajab oyida roza tutishning xos fazilati. Savol: Rajab oyida roza tutishning fazli haqida hadislar kelganmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalambor javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. Rajab oyi urush harom qilingan oylardan biridir. Lekin xususan Rajab oyi rozasining fazli haqida bironta sahih hadis sobit bo'lmagan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan harom oylarda roza tutish mustahabligiga dalolat qiluvchi rivoyatlar kelgan. Kimda kim shu sababdan Rajab oyida roza tutsa, shuningdek boshqa harom oylarda ham roza tutadigan bo'lsa, buning zarari yo'q. Ammo roza uchun faqat Rajab oyini xoslab olish joiz emas. Endi esa batafsil javobga o'tamiz. Rajab oyi Alloh taolo o'zining kalomida zikr qilgan harom oylardan biridir. U zot aytadi: "Inna iddatash shuhuri indallohi 12 shahron fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum." Albatta oylarning sanog'i Allohning nazarida Alloh osmonlar va yerni yaratgan kunida belgilab qo'yganidek 12 oydir. Ulardan 4 urush harom qilingan oylardir. Mana shu haq dindir, ya'ni haq hukmdir. Bas, oylarda urushni halol deb jangga kirib, o'zlaringizga zulm qilmangiz. Tavba surasi 36-oyat. Harom oylar Rajab, Zulqa'da, Zulhijja va Muharram oylaridir. Abu Bakr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Az-zamanu qad ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ardha Zamon Alloh osmonlar va yerni yaratgan kundagidek holatiga qaytdi. As-sanatu ashra shahron minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat. Bir yil 12 oydir. Shulardan 4 tasi harom oylar bo'lib, 3 tasi ketma-ketdir. Zulqa'da, Zulhijja, Muharram va Rajab mudarrallazi bayna Jumada va Sha'ban. Muharram va Jumadul oxir bilan Sha'bon o'rtasidagi Muzarning Rajabidir deydilar. Sahih Bukhari 3197, Sahih Muslim 1679 hadis. Hadisdagi zamon kalimasi arab tilida vaqt degan ma'noni bildirib, har qanday qisqa yu uzun vaqt uchun ishlatilaveradi. Bu yerda esa zamon deganda oy va yil nazarda tutilgan. Ularning Alloh osmonlar va yerni yaratgan kundagidek holatiga qaytishi harom oylarning o'z joyiga qaytishidir. Jahiliyat davrida odamlar harom oylarning o'rnini o'zgartirib yuborishar. Urush qilgilari kelsa, harom oyni halol qilib olishar. Urush qilgilari kelmasa, halol oyni harom oy qilib olishardi. Hadisda Rajab oyini Muzarning Rajabi deb yuritilishining sababi jahiliyat davrida Muzar qabilasi Rajab oyini boshqalardan ko'ra ko'proq ulug'lagani uchun ushbu oyning nomi ularga nisbat berib ham yuritilgan. Ushbu oylarning harom deb nomlanishining ikki sababi bor. Birinchisi, dushman boshlamaguncha bu oylarda urush qilish harom bo'lgani uchun, ikkinchisi, bu oylarda harom qilingan ishlarni sodir etishning gunohi boshqa oylardagidan ko'ra og'irroq bo'lgani uchun. Shu sababli Alloh taolo ushbu oylarda gunoh ma'siyatlar qilishdan bizni qaytarib, fala tazlimu fihinna anfusakum. Bas, bu oylarda o'zlaringizga zulm qilmangiz dedi. Tavba surasi 36-oyat. Vaholanki, ma'siyat qilish ushbu oylarda ham, boshqa oylarda ham harom va man etilgan ishdir. Lekin ushbu oylarda haromlik darajasi yanada og'irroq bo'ladi. Shayx Sa'di rahimahulloh aytgan: "Bas, bu oylarda o'zlaringizga zulm qilmangiz" jumlasidagi olmosh 12 oyga tegishli bo'lishi ehtimoli bor. Ya'ni Alloh taolo ularni bandalar uchun o'lchov qilganini ularni toat ibodat bilan obod qilish lozimligini, bu ne'mat uchun Allohga shukr qilishni va bu oylarni bandalar manfaati uchun belgilaganini bayon qildi. Shunday ekan, bu oylarda o'zingizga zulm qilishdan ehtiyot bo'ling. Shuningdek, olmosh 4 ta harom oyga tegishli bo'lishi ham ehtimoldir. Va bu har vaqt zulmdan qaytarilgani holda, xususan mana shu oylarda ularning haromligi ziyoda bo'lgani va bu oylardagi zulm boshqa oylardagidan ko'ra og'irroq bo'lgani uchun eslatma berilmoqda. Tafsiri Sa'di 373-bet. Rajab oyi ro'zasiga kelsak, uning ro'zasining fazli haqida xos ravishda yoki bu oydagi xos bir kunda ro'za tutish haqida bironta sahih hadis sobit bo'lmagan. Ba'zi odamlarning ushbu oyning ba'zi kunlarini boshqalardan afzal deb e'tiqod qilib, ro'za uchun ajratishlarining shariatda asosi yo'q. Biroq Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan harom oylarda, shu jumladan Rajab oyida ham roza tutish mustahabligiga da'vat qiluvchi rivoyat kelgan. Mujiba Bohiliya otasi yoki amaksi radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. U aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, so'ng qaytib ketdim. Bir yildan keyin ahvolim, ko'rinishim o'zgargan holda yana kelib, "Ya Rasululloh, meni tanimayapsizmi?" dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam "Va man anta? Sen kim eding?" dedilar. "O'tgan yil oldingizga kelgan bohiliman" dedim. "Fama g'ayyaraka Va qad kunta hasanal hay'a." Nima uchun o'zgarib ketding? Ko'rinishing yaxshi edi-ku, degan edilar. Huzuringizdan ketganimdan keyin faqat kechasigina taom yedim, dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Lima azzabta nafsak?" Nima uchun o'zingni azobga solding? dedilar-da, so'ngra Sum shahros sabri va yawman min kulli shahrin. Sen sabr, ya'ni Ramazon oyining rozasini va har oyda bir kun roza tutgan dedilar. Men bo'lsa, ziyoda qiling, quvvatim yetadi dedim. U zot sum yawmayn, 2 kun roza tut dedilar. Men yana ziyoda qiling dedim. U zot sum salasata ayyam, 3 kun roza tut degan edilar, yana ziyoda qiling dedim. Shunda u zot sum minal hurmi va truk Sum minal hurumi vatruk. Sum minal hurumi vatruk. Haram oylarning ba'zilarida roza tutib, ba'zilarida tutmagan. Haram oylarning ba'zilarida roza tutib, ba'zilarida tutmagan. Haram oylarning ba'zilarida roza tutib, ba'zilarida tutmagan deb 3 marta barmoqlarini bukib ochib ishora qildilar. Sunan Abu Davud 2428 hadis. Hadis hukmi zaif. Manba Zaiful Jami' 3491. Agar ushbu hadis sahih bo'lsa, u harom oylarda roza tutish mustahabligiga dalolat qiladi. Kimki shu sababdan Rajab oyida roza tutsa va boshqa harom oylarda ham roza tutib yurgan bo'lsa, buning zarari yo'q. Ammo roza uchun faqat Rajabni xoslash joiz emas. Shayxul Islom rahimahulloh aytadi: Rajab oyini xoslab roza tutish borasidagi hadislarning barchasi zaif, balki to'qma hamdir. Ahli ilmlar bu hadislarning birortasiga suyanmaydilar. Ular fazoilul a'mol bobida rivoyat qilinadigan zaif hadislar turiga ham kirmaydi, balki aksariyati to'qima va yolg'ondir. Musnadda va boshqa hadis to'plamlarida Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan harom oylar Rajab, Zulqa'da, Zulhijja va Muharram oylarida roza tutishga buyurilgani haqida hadis kelgan. Ammo bu 4 ta oyni jamlab roza tutish haqidadir. Faqat Rajabni xoslab olganlar uchun emas. al fatovo 25-mujallad 290-bet. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadi: Rajab oyida roza tutish va bu oydagi ba'zi kechalarda xos namoz o'qish haqida kelgan hadislarning barchasi to'qima yolg'ondir. al manar al-Munif 96-bet. Hofiz Ibn Hajar Rajab oyining fazli haqida na uning rozasi, na undan muayyan bir kunning rozasi mana undagi xos bir kechaning tungi namozi haqida hujjat bo'lishga yaraydigan bironta sahih hadis kelmagan degan Tabiyinul Ajab 11-bet. Shayx Sayyid Sobiq rahimahulloh esa Rajab rozasining boshqa oylardagi rozadan ortiqcha fazli yo'q. Faqatgina u harom oylardan ekani bundan mustasno. Sahih sunnatda bu oydagi rozaning xos fazilati haqida biror hadis kelmagan. Bu borada kelgan hadislar esa hujjatga yaramaydi degan Fiqh sunna 1 jild 383-bet. Shu o'rinda muhim bir savolga javob berib ketmoq kerak. Rajab oyining 27-kuni roza tutishning hukmi nima? Shayx Ibn Usaymin rahimahullohdan Rajab oyining 27-kuni roza tutish va o'sha kechada namoz o'qish haqida so'raldi. U kishi Rajab oyining 27-kunida kunduzi roza tutish va kechasini xoslab namoz o'qish bid'atdir. va har bir bid'at zalolatdir deb javob berganlar. Majmuul va Ibn Saymin 20-mujallad 440-bet. Vallohu a'lam.